Kuna a'malu ambazo zinataallaq na jawarih, viungo vyako na kuna amali ambazo zinataalaq na alqulub nyoyo Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani amehimiza sana ametoa sana mwongozo watu katika imani yao katika uislamu wao wanalazimika uanzie katika moyo wao yani jambo lolote la dini unalolifanya linatakiwa lianzie katika moyo na wala Allah tabaraka wa taala hatozingatia itakapokuwa jambo ndani ya moyo halipo ndio pale aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati matendo yote yanayofanywa na viumbe yote Allah tabaraka wa taala atawalipa kutokana na lile lililo ndani ya nia zao, na nia inakaa moyoni. Moyo wako ukiwa umebeba jambo baya, halafu ukalitengenezea sura ikapendeza nje, Allah hatakulipa kwa mujibu wa nje, atakulipa kwa mujibu wa moyo. Na hii imekuja katika hadithi iliyo katika Sahih Muslim aliposema rasulullah inna allaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum allah angalii sura zenu wala miili yenu walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum allah anaangalia nyoyo zenu na mnayoyafanya kwa hiyo kipimo cha amali yako unayoifanya wewe mwenyewe unapofanya matendo yako wewe mwenyewe kama alivyosema Allah bali linsanu ala nafsihi basira mwanadamu ni shahidi wa nafsi yake mwenyewe yani binadamu anajijua kwa likagua jema ulilolitenda limetoka moyoni lillahi tabaraka wa taala a'malul qulubi ni mushkili kubwa sana, na watu huona kwamba yakipendeza nje nje, basi yamependeza mbele ya Allah. Haiko hivyo. Aliposema Allah tabaraka wa taala, wadharu dhahira al wa batinahu, wadharu dhahira al wa batinahu, katika suratul An'ami kama sijakosea aya mia moja na ishirini Allah anasema acheni dhahira alithmi, madhambi yale ambayo yanaonekana unapofanya na mtu akakuona kwamba fulani anafanya madhambi, wa batinahu, na yaacheni vile vile yale ambayo yamefichika, yapo ndani ya moyo ambapo mnaamini kwamba watu hawaoni lakini mlipaji ni yeye ameshayaona Sheikh Saadi akitafsiri hii aya anasema fanaha Allahu ibadahu Allah tabaraka wa taala amewakataza waja wake an iktirafi alithmi wal walbatin amewakataza wasifanye madhambi ambayo yanaonekana na watu na yale ambayo yamefichika machoni pa watu ai yani asirru alalaniya yale ya siri na ya dhahiri amewakataza almutaalliqa bilbadani waljawarihi madhambi yanayoambatana na mwili na viungo vya mtu amewakataza walmutaalliqa bilqalbi na yale ambayo yamekamatana na moyo kule fayakunu albahthu anha wajiban mtu kutaka kuyajua madhambi ya moyo limekuwa ni jambo la wajibu wa kathiru minan nasi na watu wengi takhfa alayhi kathirun min almaasi hawaelewi maasi hawaelewi maafia, hususan maafi alqalbi, hasa madhambi ya moyo, wengi hawayajui. Akatoa mwongozo wake kwamba watu wanatakiwa wayatafakari, wayatafute, wayasome na wayaelewe madhambi ya moyo ni yepi, kwa sababu siku ya Kiyama Allah tabaraka wa taala alivyosema, wa usila ma fi suduri siku itakapofika Allah atayadhihirisha yawe wazi yale ambayo yalifichwa ndani ya vifua vya watu wakawa wametegemea kuto kufahamu watu basi ndiyo mafanikio yao Allah atayadhihirisha kipindi kigumu mno yani ile afadhali yangedhihirika wakati uko duniani yasingekuumiza kuliko kuyadhihirisha siku ya kiyama ni kipindi kigumu mno ambacho binadamu anahitaji zaidi msaada wa Allah na huruma yake kwa sababu yaliyoko mbele yake kama aliyoyafanya ni mambo mabaya yaliyoko mbele yake ni mambo ma mazito sana kwa hiyo katika hali kama hiyo Allah ndo anamfungulia sasa wewe si ndio huyu aliyechoka akachoshwa aliye hoi akazidi kulegezwa, sijui atakuwa katika hali gani. Allah atufanyie salama. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala katika surati al-Baqara aliposema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminina, na miongoni mwa watu kuna ambao wanasema sisi tumemwamini Allah na wanasema sisi tunaamini siku ya kiyama. Wapo katika watu wanatamka haya maneno. Allah akasema wama hum bimu'minin, lakini wala hawajaamini, wala hawajaamini. Yani hiyo haya maneno wanayazungumza, na yakizungumzwa ni maneno ya kweli kwa kila anayesikia maneno hayo, ni sahihi kabisa kuamini siku ya mwisho, kumwamini Allah ndio Uislamu. Lakini yeye mwenyewe ambaye hayo matamko umeyatamka kwa ajili yake, anakataa, anasema wama hum bimuminin, hao hawajaamini. Yukhadi'una Allaha walladhina amanu hao wanahada wanatafuta kumhadaa Mola wao Allah na kuwahadaa walioamini ma yakhda'una illa anfusahum lakini waelewe kwamba hakuna wanayemhadaa bali wanazihadaa nafsi zao yani hadaa wanayoifanya itawarudia wao wenyewe wama yakhda'una illa anfusahum akataja sasa kilichosukuma mpaka kufikia hatua hii, akataja moyo, akasema fi qulubihim marad, katika nyoyo zao, ndani ya moyo wao watu hao kuna ugonjwa, ambapo ilitakiwa utibiwe huu uondoke, waitakase nafsi yao, wautakase moyo wao lillahi tabaraka wa taala ule ugonjwa ukiondoka maneno waliyozungumza yako sahihi kabisa lakini kuna magonjwa yapo ndani ya moyo wao fazadahumullahu maradha na Allah anawaongezea tu magonjwa hawajaondoka katika magonjwa Allah anawaongezea matatizo walahum adhabun alimun na watapata adhabu kubwa sana matendo ya ndani ya moyo yana itibari katika mizani ya Allah tabaraka wa taala. Tuelewe kwamba tunakoelekea ni sehemu ya hatari. Leo tupo katika kivuli, ndiyo kipindi kizuri cha kutengeneza mustakbali wako wewe baada ya kuondoshwa roho yako. Usijenge dhana kwamba utanitumainishaje baada ya kufa hali ya kuwa mtu ashakufa. Muislamu yoyote anaamini baada ya kufa kuna kufufuliwa. Ukishafufuliwa kuna kuyaona unayoyaona leo, utakutana na uliyekutana naye leo. Ndiyo pale Allah aliposema yauma yafirru almar'u min akhihi, mtu atamkimbia ndugu yake atamkimbiaje ndugu yake kama hamjui kwa sababu atamuona na akajua huyu ni ndugu yangu fulani ila tuliishi katika hali fulani wanakimbiana na wengine aliyowataja hii ni kuonesha kwamba watu watatambuana kama alivyosema katika surati Yunus yataarafuna bainahum siku itakapofika watu watajuana wao kwa wao al-akhillau yawmaidhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin na wale ambao walipendana duniani wakawa kitu kimoja wakaungana wakapendana wakashirikiana hiyo siku itakapofika ba'dhum li ba'dhin aduwwun watakuwa ni maadui wao kwa wao leo ulikuwa ni urafiki na upamoja hiyo siku itakapofika ni uadui illa almuttaqin isipokuwa wale tu ambao waliungana wakawa kitu kimoja kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala jambo la Allah ndilo ambalo liliunganisha nyoyo zao lakini kama waliunganishwa na mambo ya kipuuzi ya dunia watakuja kuiona hatari yake siku ya kiyama Allah tusalimishe alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد katika hadithi iliyo katika jami Tirmidhi kama alivyoielezea Ummu Salama radhiyallahu anha dua ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam mara nyingi mara kwa mara mpaka Ummu Salama akamuuliza na akamjibu ya muqallib alqulub ewe Allah ambaye wewe unazigeuza geuza hizi nyoyo hizi nyoyo zetu hizi thabbit qalbi ala dinika naomba Allah uweke madhubuti moyo wangu katika dini yako wewe dua ya mtume anauombea moyo moyo ule Allah auweke madhubuti katika dini yake kwa sababu haya maneno Allah hazingatii, anazingatia moyo kule. Hapa ndipo unapata kitu walichotaja ahlul ilmi kwamba amali za mja hazitokubaliwa mpaka zipate mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, kupatikane kitu kinaitwa ikhlas, ni moyo, ikhlasun niyya dhamira yako, kusudio lako, umefanya ulilofanya linaweza kuwa ni zuri kwa mtazamaji miongoni mwa wanadamu, lakini litachunguzwa na Allah kwa upande wa ikhlasi. Huku kwenye moyo kulikaaje? Kilichokusukuma wewe kufanya hili jambo, ni kweli Allah tabaraka wa taala uliyemwogopa jibu binadamu mwenyewe analijua itakapokuwa kweli ulifanya hili jambo kwa hofu ya Allah kwa matarajio kwamba Allah akupe malipo yake mema siku itakapofika ya kiyama hiyo ni hatua ya kwanza la pili lipate kitu kinaitwa almutabaa umefanya kama uliyoifanya imeendana na alivyokufundisha yule ambaye Allah mwenyewe amemtuma na akatutaka sote tumwige yeye, matendo yakafuata utaratibu uliowekwa na yeye. Itakapokuwa umeyafanya kwa kumfuata huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini nia haipo kwa Allah, haina itibari, haina mazingatio amali hiyo itakapokuwa nia unakusudia Allah akulipe lakini ulilolifanya ni tofauti na alivyofanya mtume wako Muhammad halina itibari halina mazingatio jambo lako hilo mbele ya Allah tabaraka wa taala tuyatengeneze matendo yetu siku ya kiyama inatusogelea tujue hivyo kiyama kinatusogelea ukisema kipomari hata ungeambiwa miaka mia nane elfu moja hata ungeambiwa miaka elfu tano ukajitathmini kwamba nitafikaje kwenye miaka elfu tano lakini kuna kifo leo na kesho unakikwepaje sasa na ukishakufa ndio ushamaliza kwa muda wako ni huu wa kulitengeneza jambo la akhera yako ukichelewa ndio umeshachelewa Allah atupe salama na atujalie matendo mema katika maisha yetu atujalie mwisho mwema katika dini yetu, atusamehe tulimokosea, ajalie nyoyo zetu ni thabiti kama anavyotaka yeye na kuridhia, na awasamehe ndugu zetu waliomkosea. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.